ime Oca i Sina i Svetoga Duha, oci, braćo, sestre, deco, Hristo se rodi. Evo nakon pržestvenog, svetlog, nepozemnog praznika Hristovog rođenja, već trećeg dana, vidimo spomen prvomučenika Stefana, već stradanje, već gonjenje, već nepravda. Nije slučajno crkva Božja postavila upravo spomen svetoga arhiđakona tik uz praznovanje rođenja Hristovog. Odmah nakon što smo sutradan po rođenju slavili sabor presvete bogorodice kroz koju je i došao u svet ovaploćeni Bog. Slavimo već prvoga svedoka toga ovaploćenja, jer mučenik upravo znači svedok. Svedok Hristovog ovaploćenja i njegovog vaskrsenja. Hrabri, mladi, pravedni i vere, nade i ljubavi pun, on i u samom stradanju čuva svoje dostojanstvo i samo stradanje ga ne pokoleba da se ispuni mržnjom ili osudom prema onima koji ga gone. Ne, on sav zagledan u lepotu Hristovog lika, sav obasjan njegovim vaskrsenjem, njegovom blagodaću, on blagodari Boga i moli se za svoje mučitelje. U toj sili i nas Gospod priziva da se ne pokolebamo pred malim nepravdama koje su pred nama i oko nas, da se ne uplašimo od malih stradanja na koje nas Gospod priziva, nego da i mi ponremo u tu lepotu njegove blagodati koja nam je objavljena upravo ovim praznikom rođenja njegovo, kada vidimo Boga svevečnoga, stvoritelja svih svetova, kada ga vidimo u kolevci kao malo dete, obasjano svetlošću nebeskom, da i mi imamo snage da blagodarimo i u nevoljama, i u teškoćama, i u patnjama svojim, da naše srce bude ispunjeno hrabrošću i blagodaću, da sledimo put svetog prvomučenika Stefana, da i mi budemo svedoci njegovog rođenja i vaskrsenja, ne samo ustima, pozdravljajući se pozdravom Hristo se rodi, već svojim životom da svedočimo da je to rođenje istinito i da se zbilo kako nekada u Vitlejemu, tako i svakodnevno u srcima svi u nas hrišćana koji smo crkva Hristova, koji smo telo njegovo ovde na zemlji, jako grešni, jako pali, ali opet sa nadom na preobražaj ne odustajemo, već blagodarenjem Bogu od rođenja idemo polako i ka bogojavljenju, pa onda i ka vas ka stradanju i iskušenju njegovom. Neka bi nam on, sveti Stefan, sluga Boga Višnjega, bio pomoćnik na ovome putu, da dođemo i do njegovog kraja, slaveći Boga istinitoga u trojici proslavljenoga Otcu, Sinu i Duhu Svetome, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.